acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, ca a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Pomenirea ta cea purtătoare de lumină era pe calinic. Veselește sufletele celor credincioși și atingerea de racla sfintelor tale moaște. Sfințește simțirile și dăruiește tămădui. Pentru aceasta, după datorie, te cinstim pe tine, și cu bucurie îți cântăm, bucură-te, Sfinte Rahe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite. Bucură-te! izvorul oamenilor, cunoscându-te ca pe un vindecător al bolnavilor, ajutător al săracilor și îndreptător al monahilor, Cel ce ai dus viață îngerească pe pământ și prin nevoințe și fapte bune te-ai dus, jertfă neîntinată lui Hristos, te laudă, o sfinte rare Calinii dragoste grăiește fie. Bucură-te alesul lui Dumnezeu, plăcutul tuturor sfinților, lauda arhanghelilor și bucuria îngerilor. Bucură-te, veselia pruncilor și mirasma chipului călugăresc. Bucură-te, scutul și acoperământul cernicăi ocrotitorul Bucureștiului, păzirea Frăsineiului și lauda râmnicului Severin. Bucură-te, lauda cea mare, că după darul lui Dumnezeu, cu cuvântul tău ai legat ca parte femeiască, la frăsinei să nu intre. Bucură-te că prin pilda vieții tale ești călăuză bună ostenitorilor, în viața călugărească. Bucură-te că de mari daruri te-ai învrednicit din bolnavilor tămăduire, orbilor vedere, surzilor auzire, muților grăire, Bucură-te, izbăvitorul celor nedreptățiți, bucuria celor necăjiți și veselia celor ce răjduiesc în tine și te cheamă într-ajutor. Bucură-te, îndreptătorul celor rătăciți, ridicarea celor căzuți și misteria faptelor celor bune. Bucură-te, locașul luminii cele dumnezeiești, organ al preasfântului Duh și stâlp neclintit al bisericii. Bucură-te, bine luptătorule, cel ce ai fost neînvins de furtuni și ispite. Bucură-te, Părinte, de trei ori fericite. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite. Bucură-te! văzând noi smeriții pe părinții tăi, cucerindu-se și pierosindu te Domnului și știindu-te noi pe tine, Sfinte, că din brațele mai tale ai avut inima locaș al Sfântului Duh, prin care te-ai dovedit mare între aleși lui Dumnezeu. Pentru aceea și noi, ca unice în Dumnezeu, e trăim și ne mișcăm împreună cu părinții tăi, aducem Domnului toată slava, toată lauda, toată cinstea și închinăciunea zicând. Pe Tine, Doamne, Cel ce Te odihnești cu Sfinți, binecuvântându-Te, Te adorăm, pe Tine Te lăudăm. Ție-ți mulțumim, Ție ne închinăm în tot locul stăpânirii tale, ție ți-aducem ale tale, dintr-o ale tale, de toate și pentru toate. Aleluia! Aleluia! înțelegerea viețuirii cele ascunse în Iisus Hristos, căutând a o înțelege. Ai alergat în ostrovul pustnicesc al celui preacuvios și sfânt, Părinte Gheorghe, starețul de la Cernica, și viața ți-ai jertit lui Hristos, făcându-te biserică prea Sfântului și închinatului Său Duh trupul ți l-ai smerit cu priveghere, postul și rugăciunea, punând tuturor simțirilor povățuitor bun, cugetul cel din lăuntru. Ochiul ți-a fost ferit de toată vederea cea vicleană și auzul nestrăbătut de cuvinte de jarte, iar limba curată de vorbe necuvincioase, buzele curățate de lauda Domnului, mâinile ferite de faptele rele, lucrând numai cele bineplăcute Domnului. Toate mădularele și gândul ți le-ai întărit cu harul Sfântului Doamne, viețuind în lucrul curăției a gândului smerit, al răbdării, al ascultării și al dragostei. Drept aceea, acum cu îngerii în cerul petrecând, primește de la noi laude ca acestea. Bucură-te, diamantul răbdării, în ostrogul cernică-i ascuns. Bucură-te, cel în care lucrează Dumnezeu, cel nepătrus. Bucură-te, porumbelul Domnului, cel cu aripile Duhului, mereu desfăcute. Bucură-te, urmaș iubit și moștenitor în vântute al starețului cuvios. Gheorghe, bucură-te cel unit într Dumnezeu, duhovnicul tău primen. Bucură-te cel pe pecetuit cu amândoi în pravilele călugărești. Bucură-te că de bunăvoia ta venind după Iisus, de tine însuți te-ai lepădat. Bucură-te că luându-ți crucea ta ai urmat lui Hristos fără încoarcere. Bucură-te că râvna spinii tale celei de canon a uimit pe cârmuitori. Bucură-te că ai amuțit pe clevetitori, ajunând prin îndelungate posturi de câte 40 de zile Bucură-te, raiul fecioriei, pentru care curăția a odrăslit. Bucură-te, pomul dragostei cerești, că de dorul și de focul dragostei prea dulcelui nume a lui Iisus ți s-a miștuit inima. Bucură-te, Sfinte Rahne Calinii, de Dumnezeu înțelepțită.

Puterea celui de sus, adumbrindu-ți inima ta, ai dorit, Părinte Sfinte, pe duhovnicul tău pimen, precum o eu asaf pe varlan și luând cu tine daruri de mult preț pentru Sfintele lui Dumnezeu local ai pornit la scântul Munte al Aconului în căutarea lui acolo, apoi aprinzându-se în tine focul cel netrupesc de râvnă sfântă pentru altarul Domnului. Te-ai întors în patria ta, grădina Maicii Domnului, cântând Alibi având pe Dumnezeu cel întreime închinat să în sufletul tău, mare o să fie dovedit ai părinte. În vremea stăreții tale, când cu lacrimi fierbinți către făcătorul de minuni, Nicolae, ți-ai pus sufletul tău pentru ocrotirea mulțimilor flămânde și spăimântate ce alergaseră la tine îngrozit de ucia cea păgână că încă în priveghere fiind cu toată obștea ta, căruțe cu greu în grabă și soseau iar oștile păgâne, înțelegând ocrutirea cea de sus și sfințenia ta. S-au întors rușinate, lăsându-ne amintire peste vacuri fântâna turului. Pentru aceasta împreună cu cei trecuți prin foc și prin apă, și dus la odihnă, cântare de mulțumire înălțăm și cu dragoste grăim. Bucură-te asemănare cu Domnul prin iubirea de oameni care suspină, însetează și aleargă să vindece orice pătimire. Bucură-te, milostivire de samarinean ce arde pentru întreaga zidire Bucură-te, alinarea suspinului celor fenecați. Bucură-te, căci cu măreția golii brațului tău păzești pe fii celor apăsați. Bucură-te, văpaie domnică, să ne Bucură-te, revărsare de har peste lume. Bucură-te, cuibul celor învicorați. Bucură-te, hrana celor încometați! Bucură-te că ai scăpat de foamete și de boală obștea creștinească din război! Bucură-te, Cel ce asemenea lui Moise te-ai arătat, mare ocrotitor în primești. Bucură-te că și tu ai împlinit faptele făcătorului de minuni! Nicolae, bucură-te limanul cel lin al gloatelor amărâte și dosedite. Bucură-te, pe calinii, de Dumnezeu înțelepțite. Bucură-te, spintirate și turbacului acestuia tulburându-te. Îngeri coborând din înălțimea tronului preasfintei trăinți s-au înfățișat, descoperindu-ți taine asupra celor ce vor urma. Și ție celui ce iubești oamenii, ți s-au arătat aievea, ierarhul Nicolae și marele mucenic Gheorghe purtătorul de biruință împreună cu preacuviosul și Sfântul Părinte Stareții Gheorghe, poruncindu-ți să zidești slăvit locaș de închinare, liman de mântuire celor păcătoși și sfântă cetate cu viață de obște, după dreapta rânduială, pentru ca să nu se strice chipul călugăresc, de care descoperire încredințându-te, data și data ascultare porunci dumnezeiești cântând. Aleluia! Aleluia! răstit Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în vreme de cutremure și de răsmerițe, lăsându-ne învățătură că de nu ne vom izbăvi de lenefire, de uitare și de necredință, nu ne vom putea mântui, la care învățătură luăm aminte noi fită cei ce ne rugăm să avem parte și soartă cu toți, cei ce se tem de Domnul în adevăr și păsesc poruncile Lui, pentru aceasta îți cântăm cu înțelegere, zicând, Bucură-te, ochi ai bisericii mai dinainte văzător, bucură-te, viporul sculberător de plava înduierilor, Bucură-te, veghetor neadormit sub candela aprinsă! Bucură-te, scauna spovedaniei, ascultător de plângeri! Bucură-te, duhovnicie aducătoare de înde! Bucură-te, primăvară bine miresmată de balsamul rugăciunii înalte și tăcute! Bucură-te că ai trecut prin raiul iubirii de virtute! Bucură-te, bunăsporirea casei lui Dumnezeu! Bucură-te, podoaba cea cu har a neamului tău! Bucură-te că te-ai dovedit destoinic plinind măsura vârstei lui Isus! Bucură-te, bărbat împodobit cu slujile de pline! Bucură-te, sfinte calinic! Dumnezeu înțelepțite. Bucură-te! Iată, Părinte, uneltirilor lui Faraon cel netupesc, care voia să te piardă prin o trăbire. Și chemând prea dulcele nume al lui Isus, ai învins răutatea celuia, Că glas din cer ai auzit cântărindu-te și vestindu-ți că nu vei vedea moarte, până ce nu vei fi ridicat la vrednicia arhierii iar noi pentru o biruință ca aceasta, aducând doxologia noastră, cea după putere, mulțumim împreună cu Tine, Domnului celunuia, căruia se pleacă tot genunchiul al celor cerești, al celor pământești și al celor de desubt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile cele arătate și cele nearătate, care s-au făcut nouă și lăudând măreția cea neajunsă a Dumnezeirii. Veselia aducem Domnului cântare sfântă. Aleluia! Aleluia! cel negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut neajuns pururea fiind și același fiind. Cel care a iubit lumea atât de mult, încât pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Însuși El, păstorul cel mare, te-a ales pe tine în cerul să întărești biserica Olteniei. Drept aceea și domnitorul țării cu sfetnicii săi, următorii făcându-se sfatului celui de sus, te-au pus păstor al turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii. Deci noi, fericiți fiind de alegerea ta, ți-aducem laude ca acesta. Bucură-te, bunule și vrăvnicule păstor al Olteniei! Bucură-te, fericit luminător al praiurilor noastre! Bucură-te, dreptarul vrednicilor anfierești! Bucură-te, trimis al preasfintei treimi ca să ne păstorești! Bucură-te că în Iisus ai aflat adevăr și temei! Bucură-te, Cel ce a iubit cu dragoste fierbinte pe Domnul! Bucură-te că ai aflat tot rostul firilor lui Hristos. Bucură-te, arhiereu ales și cu bună biruință. Bucură-te, înger pământesc de aspră nevoință. Bucură-te, arhanghel izbăvitor din viclene curse împătimite, Bucură-te, iscusit cârmaci al celei cele înduhovnicii. Bucură-te, Sfinte Raște Calinic, de Dumnezeu înțelepțite. Bucură-te! Auzit au vestea despre sfințenia vieții tale, mulțimile drept credincioșilor, și fericit fiind că le vine păstorul cel bun, te-au întâmpinat ca pe un trimis al cerului cu adevărat împreună cu îngerii înălțau un grai de sărbătoare cântare scumpă. Veniți toți și să lăudăm pe ierarhul Calinic, pe arhipăscorul Olteniei, să se bucure făptura și să înfurească ca și primul și împreună să cântăm Dumnezeu. Hallelujah. Următor Mântuitorului Hristos, făcându-te bunule păstor, arăta cu oglindă nepătată, tip al bunătății lui Dumnezeu, strălucirea luminii cele negrăite. Următor Mântuitorul Hristos, făcându-te bunule păstor, te-ai arătat cu oglindă nepătată, chip al bunătății lui Dumnezeu, strălucirea luminii cele negrăite mare ocrotitor al celor din nevoi. Pentru aceasta și noi cei ce tunjim după frecuția, de a rămâne într-o desfătare luminii cele neapropiate. După datorie te cinstim pe tine și luminat lăudându-te grăim. Bucură-te că prin iubire și prin curăție, pace și armonie, ești asemuit a fi pe cetem a chipului dumnezeiesc. Bucură-te că ești învăluit în strălucire de orbitoare frumusețe, negrăita schimbării la față. Bucură-te că ești învăluit în strălucire de orbitoare frumusețe cerească, negrăita schimbării la față. Bucură-te când ai adunat bogății pierzătoare, Bucură-te că ai urmat sărăcii lui Hristos, Bucură-te, ocrotitorul văduvei celei cuinte Bucură-te, Părinte scump al fanilor, Bucură-te, Cel ce aduci bucuria acolo, unde e tristare. Bucură-te că chemându-te pe tine, zorile nădejde se iubesc acolo unde este dezbitește. Bucură-te, Cel ce vestești pacea pe pământ și bunăvoirea între oameni. Bucură-te, ortodoxie cu măreție de vis, Bucură-te, Cel ce a prins lumină în sufletele întunecate și robite. Bucură-te, pilda smereniei și a iubirii de oameni, cele negrite. Bucură-te, Sfânt Ierarhic calmic, de Dumnezeu înțelepțite. Bucură-te! pacea împovărat de nevoi, care se mâhnise de ucenicul cel puțin milostiv, iar Tu, Părinte, binecunoscând lipsurile ei, ai înduplecat pe ucenic spre milostenie, înțelepțindu-ne și pe noi, că în chipurile săracilor ne poate încerca însuși Cel ce a plinit toată rânduiala părintească. Hristos, Mântuitorul nostru, care a șters toată lacrima de la toată fața, pentru aceasta cu milință aducem cântare de laudă lui Dumnezeu. Aleluia! O, oh, nalirui, puterea de sus trimitai curule pastor nu numai a certa pe diavol spre a elibera făcura omenească, ci și spre a statornici adevărul în lupta creștinească, încă și putere de a preface rămășițile pământești ale celor morți de mulți ani și neputrezite, precum și apa izvorând în locurile cele secătuite, pentru aceasta alese daruri cu dragoste prin noi, fii tăi, făptura cea dumnezeită, te laudă grăim, unele ca acesta. Bucură-te, fulger ce arzi bucurile înșelăciunii, Bucură-te, tunet ce risipești sfaturile minciunii, Bucură-te, carte scrise de Duhul Sfânt, căci cu darul înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului și al tăriei te-ai înveșmântat. Bucură-te că ai spărâmat prin știință și evlavie și prin temere de Dumnezeu puterile diavolești. Bucură-te, Cel ce ai vindecat în biserică pe femeia cea pânită de Duhul necurat, bucură-te că ai ridicat din neputință pe tânăra păstoriță cea căsută. Bucură-te că de departe ai slobozit de diavolul cel cumplit pe fiul prietenului tău, Gurgherul Costache. Bucură-te că fiind pedepsită minciuna celui ce se prefăcuse mor, adevărul s-a statornicit, Bucură-te că s-a aflat izvor cu apă răcoritoare la schitul frăsinei, unde ai semnat stânca. Bucură-te că dezlegând blestemul ai schimbat în țărână trupul celui mort și neputrezit. Bucură-te că din pricina suspinurilor smeritelor tale graiuri, mulțimile au rămas înmărmurite. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite. Bucură-te! sau duhurile necurate, numai auzim de numele Tău. Făcătorule de minuni, Părinte Calinic, iar cei străini de cunoștința lui Hristos, cuceriți fiind de virtuțile Tale, se luminau botezându-se. Drept aceea, cunoscând că Dumnezeu primește rugăciunea ta, precum a primit darurile lui Abel, jertfele lui Noe, arderile cele de tot ale lui Avram, preoția lui Moise și a lui Aron, cele de pace ale lui Samuel și precum a primit de la Sfinții Săi Apostoli, închinarea cea adevărată, Tată, Cu bucurie grăim slavă celui ce te-a preaslăvit, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine, cu toți cântăm Domnului. Aleluia! Aleluia! nu-ți pururea minte de porunca cea mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi. De cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de suirea la ceruri, de șederea cea de dreapta și de cea de-a doua și slăvita venire, fost Bisericii lui Hristos, păclie purtătoare de lumină, cât ai trăit pe pământ. Părinte calinic, viitorule de oameni, iar îndrăsneala către Dumnezeu și după moarte ai dovedit-o, vindecând toată neputința și toată boala credincioșilor. Pentru aceasta ai aminte la glasul rugăciunii noastre, al celor ce lucrând cu frică și cu cutremur pentru a noastră mântuire, cu mare cinste, cu adâncă smerenie cântăm și cu dragoste grăim. Bucură-te, dangăt de clopot ce ne grăsuiești, că toți cei ce urmăm învățăturilor divine între oaltă, suntem una și cu Dumnezeu asemenea. Bucură-te, far călăuzitor, ce ne îndumezi să trăim viața în iubire și în pace, în curăție și în desăvârșită armonie a preasfintei trăim, a unimii întreime. Bucură-te, blândețe și bunătate, cinste și îngăduință, Bucură-te, dragoste și dreptate, răbdare și recunoștință. Bucură-te, trandafir al noului Ierusalim, Bucură-te că noi bine ne simțim sub cârja păstoriei tale. Bucură-te, chinul arhieriei, cel cu plăcută milosire. Bucură-te, luceafăr dumnezeie! luminezi cu prea luminoasă strălucire. Bucură-te, lumine biruitoare, necuprinsă de întuneric, Bucură-te, făptură sfântă, din crește până în Bucură-te, Cel ce cu nume de bună biruință ești numit. Bucură-te, vrednicule păstor al bisericii de noi pomenit. Bucură-te, Sfinte de Calinic, de Dumnezeu înțelepții tăi. Mirească se miră prea cuvioase, Părinte, de râvna ta cea sfântă în a împodobit biserica, mireasa lui Hristos, cu pravil de sfântă viețuire, cu școli și tiparnițe pentru înmulțirea cărților sfinte, care să fie spre slavă lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre, întocmai ca niște leuri cu curgerile cu totul de aur, ce veselesc grădinile raiului. Pentru aceasta, uimindu-ne de râvna și de osteneala ta, cântăm lui Dumnezeu, Celui preaslăvit în sfatul Sfinților. Aleluia! totul te-ai dăruit în podobirii scaunului arhieriei, numai cu viața ta cea plină de mireasma sfințeniei, ci și cu râvna zidirii de biserici, de școli, de spitale, de schituri și mănăstiri, pentru ca noi toți care ne împărtășim din aceeași pâine și din același pătire, să fim uniți unul cu altul prin împărtășirea aceluiași lucru ca unici am aflat milă și har împreună cu toți sfinții, care din veac au făcut Domnului. Și cu tot sufletul drept ce s-a săvârșit cu buna credință, mai ales cu prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioară Maria, pentru care cu bunăvoință te lăudăm cântând și grăind. Bucură-te, Cel ce în împodobirea bisericii pe mulți ai întrecut, Bucură-te că vestirea ta a străbătut dincolo de hotarele țării. Bucură-te, Cel ce te-ai asemănat marilor ierari ai lumii, Bucură-te cel ce ai fost chemat de la cetele călugărilor. Bucură-te, păstorul cel ales, care a intrat prin ușa oilor în staul. Bucură-te, cel ce ai adăpat urma cu apa cea vie din izvorul de apă, nemuritoare, într-o viață veșnică, săltătoare. Bucură-te, cel ce înțelepțește, te-ai logodit cu numele cel prea dulce al lui Isus. Bucură-te, biserică prea doritoare, să se cunune cu Hristos. Bucură-te că ostenelile tale au fost jertfite pentru bine, adevăr frumos și sfânt. Bucură-te, strigă mănăstirile cele zidite de tine, cernica și pasărea, frăsineiul și episcopia arăpnicului. Bucură-te, grăsuiesc cu veselie mulțimile de școli, de și mănăstiri, dorite de tine. Bucură-te, strigă către tine cu recunoștință, obștile călugărești, de pe întinsul țării ocrotite de tine. Bucură-te, Sfinte Rante Calinic, de Dumnezeu înțelepțite. Bun! încredințată ție întru păstorirea ta. Ai plâns cu lacrimi, Părinte preacuvioase, văzând cu Duhul în mormântarea Părintelui Nicandru, cel rânduit de tine stareț la plecarea ta de la labra cernicăi, cunoscând gândurile pentru înălțarea ta ale ucenicilor tăi i-ai povățuit la smerenie tăcere, aducându-le aminte de ceasul întrebării, de la înfricoșătoarea judecată ce va să fie. Drept aceea cu înțelepciune luând aminte de darul vederii tale cele duhovnicești, cu tine cântăm împreună în grai de sărbătoare de Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! te-ai arătat Bisericii lui Hristos, prea blândule Părinte, ridicat la darul prorociei, prin înălțimea înțelepciunii și sfințeniei tale, pentru aceasta și noi te rugăm să risipești de la noi mericul înșelăciunii și la primăvara liniștii te odihne cerești să ne aduci cu căldura Duhului Sfânt, ca încununându-te cu laudele ca și cu niște flori omnicești, să te cinstim grăind. Bucură-te, albina prorociei, cea aducătoare de miere duhovnicioasă, Bucură-te, lăuta Duhului Sfânt, dulce viersuitoare, Bucură-te, om ceresc și înger pământesc, care pe cele viitoarele vezi ca și cum ar fi de față. Bucură-te, cărpune duhovnicesc al focului ceresc, dătător de viață. Bucură-te că ai prevestit sfârșitul vrajbei și silniciei omenești. Bucură-te că ai văzut peste veacuri întronarea în lumea păcii dumnezeiești. Bucură-te că ucenicii s-au întărit de plin în credință, prin darurile tale. Bucură-te, luminătorul celor săraci, de cunoștință. Bucură-te, început de vremi de nădejde și de înviere. Bucură-te, înflorire de mucuri și primăveri Bucură-te, Cel prin care sunt prisipite taberele tulburătorilor demoni. Bucură-te că prin tine s-au mântuit sufletele păstoriților tăi. Bucură-te, Sfinte Rahic al de Dumnezeu înțelepțite. Bucură-te! Be ierarhe prea înțelepte ucenicilor tăi, luați aminte de voi înși pe la cele ce cugetați în inimile voastre, să nu gândiți de șertăciuni, pentru că deseori ne învrednicim de sol cerești, mai ca Domnului cu sfinții îngeri. Iar mai înainte de mutarea ta la cele veșnice, neștiința fiind de către sfânta născătoare de Dumnezeu, despre ziua și ceasurile și ritale din cele vremelnice, ai făgăduit ucenicilor tăi că de vei avea ascultare înaintea lui Dumnezeu, te vei ruga pentru ei. Pentru aceasta dă și nouă cu rugăciunile tale, cele bine primite, trecere fără primejdie cu marea vieții, ca ajungând cu inimi rănite de dor, la limanul mântuirii să înălțăm împreună cu Tine, Lui Dumnezeu, Sfântă cântare. Aleluia! Aleluia! Baptista însăși prea sfânta născătoare de Dumnezeu, era de mult milostive, vestindu-ți sfârșitul și fiind înștiințat cu propolitul Nifon despre plecarea ta din viața aceasta și venindele la tine cu smerită dragoste. Ai spus că și pentru Nifon este nădejde de mântuire, și ai prorocit că la șapte ani, când tu vei fi descropat, Nifon va intra în mormânt. Aceasta, întâmplându-se în tocmai, cu smerenie te lăută. Bucură-te, Cel ce te așezi în soborul celor sfinți, Bucură-te că te veselești cu sfinții, Părinte bucură-te, moștenitorul bisericii celei triumfătoare din cer. Bucură-te, ajutătorul bisericii celei luptătoare pe pământ. Bucură-te, smirnă cu dumnezeiască mireasma liturghiei. Bucură-te că împreună cu tine toată suflarea și toată făptura laudă măreția cea neajunsă a Dumnezeirii. Bucură-te că acum te despărtezi în frumusețile raiului, Bucură-te că te bucur luminat în cămara împărătească. Bucură-te cu Vasile Grigorie și Ioan Gură de Aur al Bisericii luminător. Bucură-te, dulce chemător al împărăției cerești, fluier păstoresc. Bucură-te că cel fără de moarte te-a înveșnicit de lumina cea lină. Bucură-te, iubita hereu, al curate și neprihănitei fecioare, care luminezi pe cele întunecate și aduni pe cele risipite. Bucură-te, Sfinte Radicalinic, de Dumnezeu înțelepțite. Bucură! la trecerea ta din viața aceasta. Părinte preacuvioasă, că ți s-a prelungit viața după dorința ta, până la slujirea Sfintei Învieri, în care zi sărbătorim omorârea morții, spărmarea iadului, începutul altei vieți veșnice, și rugându-te în paracrisul chiliei tale, ai luat Sfintele Taine, apoi pecetuindu-te cu semnul Sfintei Cruci ai zis, Sfântă Cruce, ajută-mi! Slavă lui Dumnezeu pentru toate și să ne vedem în rai! Și dându-ți sufletul pe brațele ucenicilor tăi, și lumina cea negrăită asupra ființei tale, strălucind, ai trecut la cele veșnice, împreună cu îngerii cântând. Aleluia! Aleluia! curăția vieții tale cele îngerești, te-ai învrednicit a vedea prea fericită fața treimii celei de o ființă și despărțită și neîncetat pe rogi pentru bună sporirea Bisericii lui Hristos, pe care din frage de vârstă și până la sfârșitul vieții tale, cu multe ostenele ai sprijinit om, făcătorule de bine al sufletelor noastre, ierarhe calinic de Dumnezeu în cununare. Primește lacrimile noastre de mulțumire pentru tot darul cel bun și tot darul cel de mijlocit nou de sus, de la Părintele Luminilor, pentru care cu dragoste te binecuvântăm, grai. Bucură-te, cel ce ai aflat comora din Evanghelie, Bucură-te că pe aceasta ai câștigat-o cu ostenel călugărești. Bucură-te, cerbul cel sfinten al munților duhovnicești. Bucură-te, prieten iubit al puterilor îngerești. Bucură-te că ai împodobit haina de nuntă cu virtuțile tale Bucură-te că acum vezi pe acela de care erai dorit. Bucură-te, privitorule al celor ce nu se pot rosti în graiul omenești. Bucură-te că acum ai descoperit tainele cele dumnezeiești. Bucură-te, ogorul cel cu bogată robire asemănătorului ceresc. Bucură-te, rugătorule fierbinte, pentru a noastră mântuire. Bucură-te, comoara virtuților creștinești la lume împărțită. Bucură-te, icoana firii omenești, cele îndumnezeite. Bucură-te, Sfinte Rar, pe calinii de Dumnezeu. primește smerita noastră rugăciune, precum Mântuitorul a primit cei doi bani văduvei și cere pentru noi dar și putere ca toate poftele trupești călcând, să viețuim în bună cinstire și curăție, agonisind iertare de păcate, și trecere fără primejdie în ceasul morții. Și când vom trece noi într-un nădejdea învierii spre viața de veci, pururea să ne despătăm de prea fericita față a lui Dumnezeu, celui întreime închinat și slăvit, cântându-i cu toți sfinții. Aleluia! Alleluiam, Alleluiam, Pomenirea ta cea purtătoare de lumină era ca liniște, Veselește sufletele celor credincioși și atingerea de racla sfintelor tale moaște. Sfințește simțirile și dăruiește tămădui. Pentru aceasta, după datorie, te cinstim pe tine și cu bucurie îți cântăm, bucură-te, Sfinte Rate Calinic de Dumnezeu înțelepțite. Bun!